shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar qutuldingiz bu dunyoning imtihonidan mashaqqatu malomatlar ummonidan xushbo'y hidlar kelar jasadingiz qonidan kulib turgan yuzingizni ko'rgim kelar shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar yurgim kelar endi mujohid birodarlarimizdan shahid Abdulloh domla ma'ruzasini tinglaylik. Kim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim. Alhamdulillah. Aziz mujohidlar, Alloh taolo o'zi qilayotgan jihodlarda, ribotlarda o'zining huzurida, dargohida qabul qilsin. Hozir men bir hadisi qudusiy o'qib bermoqchi edim. bu hadis bizga nimani o'rgatadi? Men shu niyatda buni o'qib bermoqchimanki, avvalo biz Allohga nisbatan kimmiz? Shu narsani tushuntiradi va Alloh subhanahu va taolo bizga nisbatan kim? Shu narsani. Ya'ni islomiy tasavvurimizni, islomiy tushunchamizni va biz qanchalik Alloh taologa muhtoj ekanligimizni yana bir o'z esimizga keltirib olishlik maqsadida shu hadisi qudusini o'qib bermoqchi edim. Cündəb ibn Cünadə radiyallahu anhu anin nəbi sallallahu aleyhi və səlləm fīmə yərvi anilləhi ta'ala azza va cəl. Cündəb ibn Cünadə Muhammed sallallahu aleyhi va sallamdan rivoyat qiladi. Allah subhanahu va ta'ala aytar ekan. Ya ibadi inni harramtu zulma ala nasi və cealtuhu bainakum muharraman. Fala tadalimu. Ey bandalarim, Alloh taolo aytayapti. Men o'zimga zulmni harom qildim. Biron kishiga Alloh zulm bermaydi. Va sizlarni o'rtanglarda ham zulm qilishlikni men harom qildim shuni shundan kelib chiqib falata zolimu bir biringlarga zulm qilmanglar zulm qilmanglar alloh subhanahu va taolo hech kimga zulm qilmaydi lekin odamlar o'zlariga zulm qilib qo'yadi zulmning ma'nosi bir narsani o'z o'rnidan boshqa joyga qo'yishlikni zulm deb aytadi masalan mana shu qo'limdagi narsa qo'limda turishligi bu adolat bo'lardi men buni oyog'imga qo'ysam bu zulm bo'ladi xuddi shuningdek sajda alloh taologa qilinishligi kerak edi itoat allohga qilinishligi kerak edi namozlar ibodatlar allohga qilinishligi kerak edi bu narsani kofirlar mushriklar qilmasdan bitta butga o'z joyidan boshqa joyga o'zgartirganligi uchun ularni nomi zolimlarga aylandi zolim bo'ldi ibodatni bosh qo'yishlikni o'z o'rnidan boshqa qo'yganligi uchun zulm Xo'p, bu o'rinda shirkni ham zulm deb aytishadi. Va mana bu o'rinda zikr qilayotgan zulm insonlar o'zaro bir birlarini haqlarini tortib olishlik, bir-biriga kuchini ko'rsatishlik, mana bu o'rinda ishlatilayotgan zulm. Mo'minlarning orasida bunday ish sodir bo'lmasligi kerakki, kuchi ko'p odam zaifning ustidan yeb ketadigan bo'lmaydi. chunki abu bakr roziyallohu anhu xalifa bo'lgan paytlarida birinchi aytgan so'zlari sizlarni oldinglardagi kuchlilar meni oldimda zaif bo'lib qoladi degandilar nega chunki men kuchli bo'lsa ham islom o'zini shavkatini o'sha kuchlilarga ko'rsata oladi xuddi mana shu jamoatimizda ham kuchi ko'plar zaiflarni ustidan zo'ravonlik qilsa u alhamdulillah islomning quvvati jamoatning quvvati borki shuni qaytarib qo'ya olishlikka shuning uchun zulm qilmanglar men zulmni harom qildim Ya ibadi kullukum dallin illa man hadaytahu fastahduni ahdikum. Ey bandalarim, sizlarda hammanglar adashgansizlar dedi Alloh taolo. Magaram kimni men hidoyat qilgan bo'lsam dedi Alloh taolo, shu hidoyat topgandir. Shuning uchun sizlar mendan hidoyat talab qilinglar, men sizlarni hidoyatga boshlayman. Haqiqatan hamma bandalar agar Alloh taolo hidoyat qilmasa zalolat adashgandir. Alloh o'zining fazli marhamati bilan hidoyat qildi. qanchadan qancha xalqlar, odamlar dunyoda to'lib yotibdi. Ammo ular zalolatda. Alloh taolo ularni hidoyat qilmadi. Ammo alhamdulillahi robbil alamin shu kamchilik toifa bo'lsa ham musulmonlarni Alloh taolo hidoyat qildi. Ya'ni bu hidoyat faqat Alloh subhanahu va taolo ekanligidan buni uqtiryaptiki, sizlar mendan talabi hidoyat qilinglar, men sizlarni hidoyat qilaman. Har kuni biz namozda, ehdina sirotol mustaqim bizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin. Inson hidoyat topgandan keyin yana hidoyat so'raydi. Chunki ko'p hidoyatli odamlar ham bor, ammo haqq va botilni hali ham ajrata olmasdan yurgan. Hidoyat topgandan keyin yana ham haqni so'ramoqlik kerak. Mendan hidoyat so'ranglar, hidoyat qilaman. Ya ibadi kullukum ja'iun. Ey bandalarim, hammanglar ochsizlar dedi Alloh taolo. Ochsizlar. Illa man at'amtuhu. Magaram kimga men taom bergan bo'lsam, shu odam to'qdir. Bu o'rinda ham taom ham rizq Alloh subhanahu va taolo tarafidan ekan. Demak, biz hamma bandalar ochimiz, Allohga muhtojmiz. Magaram Alloh aytayapti, kimni men to'ydirsam, shu odamgina nima bo'ladi? To'q bo'ladi. Fastat'imuni at'imukum. Sizlar mendan ovqat so'ranglar, taom so'ranglar, men beraman deyapti. Ya'ni Alloh taolo bizdan so'rashlikni aytyapti-da. So'ramaslik chunki boshqa bir hadisda keladi, ma'nosi shunday ediki, odamlardan so'rasang odamlar yomon ko'radi, Allohdan so'rasang Alloh yaxshi ko'radi. Alloh aytayaptiki, sizlar mendan taom so'ranglar, men sizlarga taom beraman deyapti. Demak, bu o'rinda ham biz faqat Allohgagina muhtojmiz <clears throat> Ya ibadi kullukum arin. Ey bandalarim, hammanglar yalang'ochsizlar kiyiminglar yo'q sizlarni illa man kasavtuhu magaram kimga men kiyim berib kiydirib qo'ygan bo'lsam shu odam kiyimli bo'ladi demak kiyim ham libos ham bu Allohdan so'raladigan narsa hamma bandalar yalang'ochdir magaram Alloh kimga kiyim kiydirsa fastaksuni aksikum mendan sizlar talabi kiyim qilinglar men sizlarga kiyim beraman ya ibadi Innakum tuxtiuna billayli va nahari. Ey bandalarim, sizlar kechasi-yu kunduzi xato qilasizlar, deyapti Alloh. Bu aniq bu. Hech kim o'zini poklamasinki, men xato qilmayapman, ko'p zikr qilyapman, ko'p tilovat bo'lyapti, ko'p ibodat yo'q. Alloh taolo xabar beryaptiki, sizlar kechasi-yu kunduzi xato qilasizlar. Hatto kechasi ham xato qilar ekan. Kechasi ham. Oddiy misol shu uxlaganda qorni bilan uxlashlikni o'zi xato hamdir Muhammad sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar. Shu kechasi ham mumkin xato qilib yotgandir. Oddiy bir misol uchunda sizlar kechasi-yu kunduzi xato qilasizlar. Va ana agfiruz zunuba jami'an. Men esa gunohlarni hammasini kechirguvchi zotman. Gunohlarni kechirguvchiman. Fastagfiruni agfiru lakum. Shuning uchun sizlar mendan kechirim so'ranglar, men sizlarga kechiraman. Istig'for zaruriy. Boshqa bir o'rinda Muhammad sallallohu alayhi vasallam istig'for haqida aytgan ekanlar: "Man lazimal istig'fara ja'alallohu lahu min kulli dayiqin makhrajan va min kulli karbin farajan va razaqahu min haythu la yahtasib." Kimiki doim istig'for aytib yuradigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo mana bu bandaga har qanday qiyin holatidan chiqib ketadigan eshik qilib berar ekan. Qiyin muhosaraga tushib qolgan har qanday holatidan Alloh taolo eshik qilib qo'yarkan, shu yerdan chiqib ketar ekan. Istig'fori sababli doim shu banda istig'for aytib gunohlariga tavba qilib yurgan bo'lsa. Ikkinchisi min kulli karbin farojat Qalbidagi har qanday g'am va tashvishni istig'for sababli xursandchilikka aylantirib berar ekan Alloh taolo. Uchinchisi o'sha banda o'ylamagan tarafdan rizqi kelaverar ekan. Rizq degani faqat ovqat emas, hidoyat ham rizq bu. Ilm rizq. <clears throat> Shuning uchun mana o'zimizni gunohlarimizni tan olib Allohga istig'for aytsak albatta Alloh kechiradi. Ya ibadi, innakum lam tablughu dhurri fatadhurruni va lan naf'i fatanfa'uni. Ey bandalarim, sizlar menga zarar bera olmaysizlar. Hargiz zarar bera olmaysizlar. va sizlar menga naf beraman deb foyda beraman desanglar ham hargiz menga foyda ham bera olmaysizlar. Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala bütün mahlukatlardan behojat ekanligini ilan kıldı. Ya'ni Allah ta'ala şundi kudretli zat qudratli zot yaptı ki kim butun dunyo jamlanib Allohga zarar veremen beraman bu bo'lsa Allah Alloh yaptı menge zarar bera olmaysiz. ki o'zlaricha bir Alloh taologa yaxshilik qilamiz deb hamma jamlanib Allohga foyda beramiz demoqchi bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, sizlar menga foyda bera olmaysizlar. Ya ibadi law anna awwalakum va akhirakum va insakum va jinnakum. Ey bandalarim, agar sizlarni u odam alayhisolamdan tortib qiyomatgacha bo'lganinglar shuncha odam, insonlar va jinlar kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'an. Hammasi bitta taqvolik insonning qalbiga aylanib qolsa Farazan hammamiz bir xil taqvolik, qalbimiz bir xil bo'lib qoldi. Oz qalblar har xil. Bir xil qalblik bo'lib qolsanglar ham meni mulkimda hech narsani ziyoda qila olmaysizlar. Nimaga? Masalan, taqvolik odam isrofdan qo'rqadi, ha? Allohning mulki endi go'yoki ko'payib ketayotgandek. Allohning mulkini ishlatayotgan paytda taqvoli odam isrofdan qo'rqib, kam-kam ishlatib, tejab, iqtisod qiladi, go'yo endi ko'payib ketayotgan. E, masalan, oddiy misol, kartishka piyozni kam-kam ishlatib, tejab ishlatsangiz, oilada iqtisod bo'ladi, uzoqroq yashaysiz. Alloh taolo aytayaptiki, hammang shunaqa taqvoli bo'lib qolsang ham, meni mulkimni hech narsasini ziyoda qila olmaysan. Alloh taolo o'zi mulk Allohniki. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كان على أفجر, أفجر قلب رجل ما نقض ذلك من ملك شيئا buning aksi agar shu avvalidan tortib oxirigacha bo'lgan odamlar insonlar va jinlar hammasi bitta fojir qalbli odamga aylanib qolsa ya'ni gunohkor odam isrofkor odamning qalbidek bo'lsa-ku Allohning mulkini ishlataversa isrof qilaversa ham meni mulkimdan hech narsani kamaytira olmaysizlar. Hech narsani. Alloh subhanahu va taolo shunaqa boy zotki, Odam alayhissalom undan avval qancha maxluqotlarni yaratgandan keyin to hozirgacha Alloh mulkini berib kelyapti, rizqini berib kelyapti. Allohning rizqidan hech narsa kamaygan emas. Shunchalik Alloh taolo qodir qudratli zot. Hattoki shu o'rinda bitta qissani aytib beraman, rivoyati ma'lum emas, lekin ibrat uchun Bu qissa Nafhatul Arab degan kitobda kelgan. Sulaymon alayhissalom bir kuni Alloh taolodan so'raydiki, "Ey Alloh, menga ijozat bersang, men seni mahluqlaringga bir oy ovqat bersam." Sulaymon alayhissalom yer yuzida 4 ta podshohlik o'tgan shu paytgacha 4 ta. Ikkitasi kofirlar boshqargan, ikkitasi musulmon. Kofirlar Buxtu Nasr degani bittasi o'tgan Jalutning nimasi, podshosi. Yana bittasi Ibrohim alayhissalom davridagi Namrud. Mukammal yer yuzini boshqargan bu ikkala kofir podsho. Ikkita musulmon podsho, bittasi Sulaymon alayhisalom, bittasi Zakariya e, Zulqarnayn. to'rtta Ikkita musulmon, ikkita Sulaymon alayhisalom yer yuzini podshohligi bo'lgan. Shamollar, jinlar, har qaysi mahluqdan Alloh taolo itoatiga bergandi. Bu odam Alloh taoladan so'radiki, men shuncha boyman, menga Alloh ijozat ber, men bir oy seni mahluqlaringga ovqat beraman dedi. Alloh subhanahu va taolo aytdiki, sen Sulaymon bu ishga qodir sen qila olmaysan. Bo'lmasa menga bir haftaga ijozat ber dedi. Alloh aytdi, yo'q, sen bir haftaga ham bu ish meni ishim rizq berishlik. Yo'q dedi. Bo'lmasa bir kunga ijozat ber dedi. Shunda Alloh taolo bu kishini imtihon qilishlik uchun mayli, senga bir kun ijozat. Keyin Alloh taolo aytdi, sen endi qaysi meni mahluqotimdan taom berishni boshlaysan dedi. Shunda alloh taolo bir dengizdagi baliqni aytdiki mayli sen shu dengizda nahang balig'i bor shundan sen ovqat berishni boshlangin bu baliqqa alloh taolo aytdiki sen sulaymonga borgin bugun ziyofat bo'ladi bu baliq keldi keyin bu baliq haligi hamma dasturxondagi ovqatni yeb qo'ydi bu paytda keyin sulaymon alayhissalom aytdi menga yana ber dedi men to'ymay qoldim keyin sulaymon alayhissalom aytdiki shuncha narsaga to'ymadingmi sen deganda baliq aytgan ekanki sulaymon sen menga bugun zulm qilding menga alloh taolo buni har kuni uch baravarini berardi men endi bir baravar edim qornim to'ymadi meni deganda sulaymon alayhissalom tavba qilgan ekanlarki haqiqiy razzoq bu alloh taolo bu hatto men bir kitobda o'qiganman shu dengizdagi kitlar bir kunda besh tonna ovqat yer ekan mana bu qopimizdan hisoblasak ellikta qop bir kunda yer ekan bunaqa kitlar to'lib yotibdi Ya'ni Alloh taolo shunaqa razzoqki, shularni yaratgandan biri berib keladi, Allohning mulkidan hech narsa kamaygan emas. Shuning uchun bu agar ozgina bizga iqtisodiy imtihon kelayotgan bo'lsa, bu Allohning razzoqligi kamayib qolganligidan emas bu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ minal مِنَ الْخَوْفِ ju'. Sizlarni xavf va ochlikdan ozgina narsa bilan imtihon qilamiz dedi. Bu imtihon deb qabul qilish kerak buni. Alloh taolaning kuchi yetmay qolganligidan emas. Mu'min odamni tushunchasi Alloh haqida shunaqa. Allohda razzoq bo'lganligi kamayib qolganligidan emas, bu imtihondan. xullas kalam Alloh subhanahu va taolo aytdiki, sizlar agar fojir qalbli bo'lib ham meni mulkim bo'lib qolsanglar ham meni mulkimdan hech narsa kamaytira olmaysizlar. Ya ibadi law anna awwalakum va akhirakum va insakum va jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Ey meni bandalarim, Agar sizlarni avvalilardan oxirilargacha insoniylar, jiniylar hammanglar jamlanib bitta tepalikka chiqsanglar, farazan shunaqa tepalik bo'lsa, chiqsanglar, fasaluni, keyin mendan sizlar so'rasanglar. Mendan so'rasanglar. Fa'ataytu kulla insanin mas'alatahu. Men har bir so'ragan odamga narsasini bersam, masalan siz katta-katta narsani so'rang. Og'zingizga siqqan, fikringizga kelgan narsani so'rang, deyapti Alloh taolo. Hatto fikrlar tugab qolsin. Shu narsani so'rasangiz, ma naqaba zalika mimma indi. Meni huzurimdagi boyligimdan sizlarga berganimdan keyin hech narsa kamayib qolmaydi, illa kama yanqusul mahitu ida udkhilal bahra. Magaram shuncha kamayadiki, shu ignani katta okeanga shunday tiqib olganingizda okeandan qancha kamayardi? Shuncha kamayishi mumkin dedi. Bu ham kamaymaydi. Siz va biz biz faraz qilib tasavvur qilishligimiz uchun Allohning qodir va qudratli ekanligini tasavvur qilishligimiz uchun Alloh misol qildi. Fikriga kelgan, xohlagan narsasini so'rasin dedi. Ya ibadi, Alloh taolo yana aytadi: "Ey bandalarim, innama hiya amalukum." Sizlar bu qilayotgan amalinglar, kecha-yu kunduz amal qilyapsiz. Bu amalinglar uhsiha lakum. men buni hisob kitob qilaman qiyomat kuni mana bu narsaga qattiq e'tibor beringlar qilayotgan amalinglarni men hisob kitob qilaman summa uvaffikum iyyaha keyin shu amalinglarning evaziga yo yaxshi jazo beraman yo yomonini beraman dedi Alloh men sizlarni amalinglarni hisob qilaman dedi shuning uchun shu o'rinda ozgina mavzuni kengaytirmoqchi edim biz bugungi kunda Allohning fazli bilan mujohid bo'ldik. Allohning fazli bilan qo'limizdan kelganicha islomni himoyasida va islom yerlarini kengaytirishlik, mazlum mazlumalarga yordam berishlik maqsadida Allohning kalimasini oliy qilishlik maqsadida jang qilyapmiz. Alloh qabul qilsin. Lekin Alloh aytayaptiki, sizlarda amaliylarni men hisob kitob qilaman. Hech qaysi bir mujohid Alloh taolodan g'aflatda qolib ketmasinki, men mujohidman, bo'ldi menga degan narsa. Chunki Alloh subhanahu va taolo xohlagan bandasini azob beradi, xohlaganini o'zi rahmatiga oladi. Har qancha katta mujohid bo'lsa ham, niyatida boshqa narsasida o'rgazib qolgan bo'lsa, shuncha qiyinchiliklarni evasiga yana jazo olishligi ham mumkin. bizni ko'p o'rinda mana shuni bugungi kunda eslatishlik o'rni Alloh taoloni diniga xizmat qilayotganligimiz ba'zi amallardan sal beparvolikka olib kelib qo'yadi. Ammo bu narsa yo'qolishligi kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo "Faman vajada khayron Kim men hisob kitob qilgan kunim shu hisob kitobimda yaxshilikni topsa, Allohga hamd aytsin bu. man vajada zalik lekin yaxshilik ishlarini topmay qolsa, men uni hisob kitob qilganimdan keyin ahvoli yomon bo'ladigan bo'lsa, fala talumanna illa nafsahu. Faqat o'zini nafsini malomat qilsin, meni malomat qilmasin. Chunki haqiqatda Alloh subhanahu va taolo bu bandaga kenglik, har qanday imkoniyat, sharoit bergan edi. Alloh taologa ibodatlarida o'zi nuqsonli bo'lganida bu paytda faqat o'zini malomat qilmoq kerak. Qola Said bu ravi aytayaptilarki, Kana Abu Idris izda haddatha bi hadal hadisi jatha ala rukbatihi. Abu Idris bu hadisni rivoyat qilsalar tizzasiga cho'kkalab o'tirib qolar ekan mana shunday. Shunchalik og'irligidan. Chunki bu hadis hozir biz aytdik boshida islomiy tushunchamizni to'g'rilaydigan biz kimmiz, qanchalik Allohga muhtojmiz va Alloh taolo kim bu narsani tushuntirib o'tdi bizga. Hattoki Ahmad ibn Hanbal ham buni rivoyat qilgan ekanlar. Qol bu kishi aytar ekanlarki, "Laysa li ahli Sham hadisun ashrafu min hadal hadis." Ahli Sham uchun bundan ko'ra sharafliroq hadis yo'q degan ekanlar. Ahli Sham shu hadisni mahkam ushlar ekanlar, sharafli hadis. Mana oxirgi o'rniga yana qaytamiz. Alloh subhanahu va taolo bizni amallarimizni hisob kitobli qilishlik haqida. Masalan, har bir inson o'ziga savol bermoqligi kerak. Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad alayhissalom va u kishiga ergashgan kishilarga islom fathlarini shunday bergan ediki, Madinadan boshlangan bu fath Muhammad alayhissalomning davridayoq Makka fathi, Bahroin, Shomning bir qismi fath bo'lgan edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'lganlarida Khalid ibn Validni Forsga jo'natdilar. Keyin Amr ibn al-Osni Damashqqa jo'natdilar. Amin al Umma Abu Ubaydat ibn Jarrohni Rumga jo'natdilar. Bularning bir qismi Abu Bakr roziyallohu anhu davrida fath bo'ldi. Umar roziyallohu anhu xalifa bo'lgan paytida misli ko'rilmagan darajada fath islomning shavqati g'alabasi bo'ldi. Shu bu tarafdan Angliyagacha, Mag'rib, Kunbotish, Mashriqdan Xitoygacha shimoldan to nimagacha, Turkiyagacha, buyog'i sharqidan to afrikayu iroqu hammasi Mavoro Nahr, hamma katta mamlakatlar, katta joylarni Alloh subhanahu va taolo musulmonlarni qo'liga fath qilib berdi. shuncha agar kartani tasvir ko'rsangiz qo'rqib ketadi odam shunaqa katta joyda islom hokimiyati bo'lgan edi hatto muhammad alayhissalom bashorat bergandilar adi ibn xotimtoy kelgan paytlarida ey adi shunaqa davr keladiki, Hirotdan bir ayol chiqadi. Bu ayol tawaf qilishlik uchun Makkaga borib qaytadi, hech qanday amniyatsiz, o'zini himoyasiga hech kimni olmagan holatida. Shunchalik islom davri keladi degan, haqiqatda bu davr kelgan edi. Haqiqatda kelgan. Nima uchun, sababi nima bo'lgan bu narsani? Sababi Alloh subhanahu va taolo bularga va'da bergandiki, Kim sizlardan iymon keltiradigan bo'lsa, amali solih qiladigan bo'lsa, men ularni yer yuziga xalifa qilaman deb va'da bergandi. Mana bu va'dasini Alloh bajargandi. Ular iymon keltirgan, solih amal qilgan kishilar edi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, bugungi kunda kartani qidirib topib bo'lmaydigan joyga qolgan masjid. Yo'q, kartada masjid mintaqasi yo'q, nuqta ham yo'q. Shunchalik islomimiz islomiy hududimiz kamayib ketganki, bir qarich yerda Allohning hududini oshkor qilib, shu yerda bir nima qilishligimiz mushkulot bo'lgan. Bu narsa uchun faqat o'zimizni malomat qilishimiz kerak. Alloh taolo hech qachon va'dasiga xilof qiladigan zot emas. O'zimizni malomat qilmoqligimiz kerak. Chunki o'zimiz yomon odamga aylanib qoldik. O'zimiz yomon odamga aylandik. Shuning uchun Alloh taolo bizdan bu narsani olib qo'ydi. Bir jihatidan imtihon, bir jihatidan bu o'zimizni qilmishimizga yarasha bo'ldi. Shuning uchun biz nihoyatda kam toir doiraga kirib qoldik. Ming afsuslar bo'lsin, masjiddan tashqari birodarlar, mazlumalar, ularga yordam bera olmayapmiz. Mana Suvatda boya aytib o'tdik, 500 ta odamni jangdan chiqqan musulmon musulmonlarni 500 tasini shu fojiaga kelib ushlab ketgan. Buni ichida deyapti 110 ta 120 tasi ayol kishilar bo'lgan. qo'limiz yetmayapti shunga borib turib shuni nima qilish kechagi kuni kashmirda bo'lgan ikkita ayolni o'ldirib tashlagan shunday bir obro'sini to'kib turib mana o'zbekiston men bilganim o'zbekistonni qamoqxonalarida ayollar to'rla sochini olib tashlaydi kal qilib ibodat paytida faqat haqorat qiladi namoz o'qitmaydi ro'za paytida ro'za tuttirmaydi ertalabdan kechgacha o'sha qamoqxonadagilar uchun libos tikib o'tiradi ular ishlatadi faqat haqorat yana uni ustiga Ming afsuslar bo'lsin, bu narsaga o'zimiz sababchimiz. Hech kim o'zidan boshqasini malomat qilmasin, chunki tashqariga bizni kuchimiz yetmayapti. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lgan narsam, kelinglar biz o'zimizni bugun bir isloh qilaylik. o'zimizni to'g'irlaylikki, Alloh subhanahu va taologa yaqin bo'laylikki, Alloh taolo bizga ham o'sha zotlarga bergan fathlarni bersin. Bu narsa uchun Alloh subhanahu va taologa yaqin bo'lishlik uchun boshqa nimada keladiki Allohni ko'p zikr qilib, Allohga ko'p ibodatlar qilib, Allohning Qur'onini ko'p tilovat qilishlik bilan, Allohga ko'p istig'forlar aytishlik bilan, yalinib yolvorishlik bilan Allohga yaqinlashamiz. Biz Allohga bizdan yalinishlik topilmasa, har doim kulib bemalol yursak, ertalab tursak, ozgina bir ibodat qildikmi yo'qmi yotib uxlasak, Allohning ovqatini yesak, unga hamd va sano kam aytsak, Alloh bergan jasadlarga, Alloh bergan umr, yoshlik bu narsalarni hech Allohga shukronasini qilmasak, Alloh taolay ham agar beparvo bo'ladigan bo'lsa bizga bor bilganingni qil deydi keyin. Shuning uchun biz Allohga faqat yalinib yolvoradigan joyda turibmiz hozir. Yig'laydigan joyda turibmiz. Oddiy bir misol agar inson qiyinchilikka tushib qoladigan bo'lsa, Allohdan boshqa qochadigan joyi yo'qligini bilib qoladi u. Alloh Alloh deb yalinvoradi u. Shunaqa qiyinchilikka tushganda yalinadi u, imkoni yo'q kim bo'lishidan qat'iy nazar. Yana Alloh unga qiyinchilik bersa, Allohga qilgan yalinishlari esidan chiqib, bemalol yana yurishni boshlaydi. Shuning uchun hozir biz Allohga yalinadigan davrda turibmiz. Rosayam Allohga istig'for aytib, kechirim so'rab, Allohning zikrlarini ko'p qilishligimiz kerak. Shunda Alloh taolo bizni yaxshi ko'radigan bo'lsa, yaxshi ko'rgan qavmlarga aylansak, Alloh ajabmas bizga ham fath nusratlarini bersa. Shunday holatlari ham bo'lib qoladi. Alloh taoloni zikr qilmaydi ko'pincha. Ming afsus. Shunday holatlar bo'ladi, Qur'oni Karimni bir kunda bir marta qo'lga ushlanmaydi. Shunday holatlar bo'ladi, bomdod namozida uxlab yotgan bo'ladi. Shunday holatlar bo'ladi, bundan ham yomonroq ishlarni qilayotgan bo'ladi. Mujohidlar bu narsalarni qilayotgan bo'ladi. Endi buni ko'rganingizdan keyin qanday endi bizga bu yordam kelsin deb o'ylab qolanda inson. Vaholanki sahobalar ularni sifatlari Qur'oni Karimda keladi. Muhammadur Rasululloh Muhammad Allohning rasuli vallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhamau baynahum. U bilan bo'lga bo'lgan bu zotlar kofirlarga qattiq qo'l, o'zaro mehribon. Sifatlarini qarang. Birinchi kofirga qattiq qo'l, o'zaro mehribon. Tarohum ruk'an sujjadan. Siz ularni har doim ruku qilgan holatda topasiz. Ya'ni ular namoz o'qiydigan hammasi sifatlarini Alloh maqtayapti. Mana bu sifatlar bilan Alloh yaxshi ko'rar ekan. Tarohum ruk'an siz ularni ruku qilgan holatda topasiz. Sujjadan sajda qilgan holatda topasiz. Yabtaguna fadlan minallohi va ridvana yana ular Alloh taoloning fazlini, Allohning rizochiligini talab qilib turgan holatda topasiz. Shunchalik ular sahobalar Allohga maqbul bo'lgan kishilar bo'lsa ham Allohning rizochiligini, Allohning fazlini talab qilib ular to'xtamagan ekan duo qilib. Kechasi tahajjud, kunduzi yig'lash, kunduzi roza. Shunday holatda topasiz deyapti Alloh Allah ularni. Mana bu narsalarni bizga tarazı, o'zimizni qo'yib ko'rishimiz kerak. Ularga fath nasib qilgan zotlarning sifatlari nima edi? ruku qilguvchi edi, sajda qilguvchi edi, Allohning fazlidan talab qilib, Allohning rizvonini talab qilib yig'lagan bandalar edi. Bir narsa bizda topilyaptimi, yo'qmi? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ularda yuzlarida sajda alomatlarini topardingiz dedi Alloh taolo. Haqiqatda sahobalarning peshonalari, tizzalari shu tuyani qattiq nimasiga, tizzasiga o'xshab ketar ekan sajdani ko'p qilganligidan. ming afsuslar bo'lsinki bugungi kunda bu ummatni peshanasi yaltiragan qorni ishgan shuning uchun mana bu bizdan oldingi kishilarni qilgan ishiga ergashmasak olloh o'zi saqlasin shu tang doirada aylanib yuraveramiz kengchilikka chiqish qiyin bo'ladi faqat bitta najot yo'li shu olloh taologagina yalinishimiz kerak olloh taolodangina so'rashimiz kerak yordamni وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت deb Tabuk jangidan qolib ketgan 3 ta sahobiyning qissasini Alloh taolo keltiradi. Bu sahobiylarga 50 kun Alloh taolo imtihon bergan edi. Oxiri bular tushunib yetdiki, alla malja minallohi illa ilayh. Qochadigan joy faqat Allohga ekan, bizga yordam berguvchi faqat Alloh ekan degan tushunchaga oxiri bular yetdi. Demak, insonga qiyinchiligida ham kengchiligida ham yordam beradigan zot bu faqat Alloh. Mana bu narsani biz tushunib yetishimiz kerak bugun. Allohga qarab qochib, Allohga yig'lab, Allohga duo qilib, Allohni zikr qilsak, albatta nusratlar beradi. Albatta beradi. Shuning uchun birodarlar musulmonlar go'yoki men e, nazarimda bir yosh bolaga o'xshataman. Yosh bolani ustiga og'ir yuk qo'yib qo'ysangiz qanday qiynalgandek bugungi kunda musulmonlar shunday qiyin bo'lib qoldi mana tasavvur qiling shunday qudratli kofir hukumatlar kofir davlatlar hammasi jamlanib turib beshta oltita mujohid ustiga kelib olgan tepadan ham pastdan ham har xil qurol bilan ishlatib musulmonlarni shunday bir hech bir islomiy yerini kengaytirishlikka imkon bermaslik uchun to'sib turibdi eshiklarni Hatto o'zlari ham e'tirof qilib radioda ham aytgan. "Ey kofirlar" dedi bir-biriga xitob qilib. Endi men o'zimiz tilni tarjima qilib beryapman. Agar sizlar bugun bizga yordam bermasanglar dedi, ertaga bizdan bular jizya oladi dedi. Shuning uchun bular buni yaxshi tushunib o'tiribdi. Shuning uchun bular jamlanib kelyapti. Ammo ming afsus bo'lsinki, hali ham musulmon birodarlar tushunmaganlari ko'p. Hijratni islom diyoriga qilmasdan turib, kofir diyorlariga hijrat qiladigan musulmon farzandlari ko'p. Kofirlarni qo'l ostida ishlab, shularga qul bo'lib, shularning qo'liga qarab o'tirgan musulmon hijrat qilguvchilari juda ko'p. Kerak bo'lsa islomni tushunganman degan ilmli kishilar ham hijrat qiladigan joy qayerdaligini bilmasdan boshqa-boshqa joylarga hijrat qilib yuborishgan. Aslida hijrat sizni diningizni, obro'ingizni himoya qilaman degan odamlarning oldiga hijrat qilinadi. Bu narsa topilmasa u hijrat ham bo'lmay qoladi. Ming afsuslar bo'lsin, musulmonlar bugungi kunda rosa zaif bo'lib ketgan. Shuning uchun birodarlar, Alloh taolo bizga mana imkoniyat beribdi. Har qancha islomiy amalni qilaman desiz sharoit bor, har qanchasi haqiqatga amal qilishlikka bor, haqiqatni gapirishlikka sharoit bor. Bu fursatdan foydalanib qolish kerak. bu fursatdan foydalanib qolish kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizga kengchiliklarni bersin. Islomga Alloh taolo g'alabani bersin. Dushmanlarimizni Alloh taolo o'zi mag'lub qilsin. Tuldingiz bu dunyoning imtihonidan mashaqqat va malomatlar ummonidan xushbo'y hidlar kelar jasadingiz qonidan kulib turgan yuzingizni ko'rgim kelar ko'rgim kelar shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar yurgim kelar yutqazganlar o'ylar sizni yutqazdi deb chunki ular bilan hayot faqat shu deb ayamasdan aziz jonim shu dinni deb shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar yurgim tillar qodir emas jannatlar tarifiga to'ymas inson go'zalligu xushbo'yi hidiga yetishdi ko'p birodarlar o'z manziliga jannatdagi do'stlarimni ko'rgim kelar Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'min va mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar